մահացածներին զննել ըստ վայրի, ով որ հայտնի է, էլի, ում անձը հայտնի է, հետո ինչ փաստաթուղթ կար, գարարել եւ ըստ իրանց այդ հասցեներով ուղարկել։ Անդրանիկ Աղաբեկյանն է Այս դժվարին ծանր աշխատանքն են կատարում ռազմական քնիչները պատերազմի ժամանակ։ Պայթող ռումբեր, անընդհատ հրետակոծվող տարածքներ եւ սպասում։ Երկընտրանք չկար, պարտականությունը զննել բոլոր փաստաթղթերը հնարավոր ճանաչելի մարմիններն ու եւս մեկով քչացնել անհայտ կորածների շարքը։ Չարտարեցի ռազմական քնիչը 1.5 տարի էր ինչ աշխատում էր Հադրութում։ Իր համար պատերազմն այսպես սկսվեց։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը կողմից Արցախ Հանրապետության դեմ սանձազերծվեց պատերազմը, ես այդ ժամանակ գտնվում էի Ճարտար քաղաքում, քանի որ Կիրակի օրեր գնացի ընտանիքիս տեսակցությունում, ոնց ավելի ճիշտ տեսակցություն։ Ընտանիքով բնակվում եմ Վարչով հադրուտ քաղաքում Անմիջապես լսելով այդ կարակոսները զանգեցի պետին, հարցրեցի ինչա ասեց որ պատերազմա որից հետո անմիջապես նստեցի մավտոն եւ ճանապարհվեցի հադրուտ քաղաք ծանր եւ պատասխանատու աշխատանք։ Առաջիներից մեկն էին, ում մոտ էին հայտնվում էր անմահացած զինվորների մարմինները։ Գիտակցում էր, որ կարող են ուրشادիր զննելով բացահայտել ինքնություն։ Հարյուրավոր մարմիններ են զննել։ 1600 ընդհանուր մենակ ես չեմ էլի ընդհանուր քննիչները այդ արդեն ոչ թե հադրուտում Ստեփանակերտ արդեն Ну, առնչվել է ես նման դեպքերի, դեպքի դեպքի վայր հարազնային վիրավորում, բայց ոչ այդ կարգի։ Տենց իմ համար անսովոր է սկզբից, դա ընթացքում հարմարվեցի էլի։ Ահա, դե մենք զննում էինք, գրառում էինք թղթերի մեջ այդ անձը որտեղից է, ինչա, արդեն համապատասխան մարմինները ըստ բնակության վայր ուղարկում են։ Հոգեբանական ցաներ իրենց աշխատանքի արժեքը լավ գիտի, բայց նաև նշում է, որ ամենակարևորը սահմանին կանգնած զինվորներ։ Ну, ամեն մասնագիտություն էլ ամեն գործել իր բան ունի, բայց թե ինչքանով ական հատա, բարձա որ ամենից կարևորը սահմանի գրվող մարդկանց բանն է։ Եղել են շատ մարդիկ են եղել, որ փաստաթղթեր անհայտ դիակ են գրում, ու այդ մարդը այտենց մնում է մինչև այդ դենկան չբարձել։ Մենք չենք կարա թողենք, սպասենք, տենանք երբ ենք բարձում անընդհատ բերում բացի դրանից եթե կողքից մարդիկ են ունում գալիս են ասում են որ ճանաչում ենք գրում ենք օրինակ էլի անհայտ դեպք են գրում որ այս ինչի հայտարարությամբ էս ինչ անձնա այդքանը որ ինչ նոմա գրում ենք էլի հետը ինչը նոմա են թանկ փողանում մատանիա վնասագրումա գրառումա Անդրանիկն ասում է, որ բացի այն պարականներից, որ գտնում են զինվորների գրպաններում, հայտնաբերում են նաև այնպիսի կողմնորոշիչներ, որոնք հաճախ ավելի հստակ էին նույնականացնում անձին։ Օրինակ, որ անճանաչելի է, մարդու վրա դաշված կա, հա։ ասում են, «Էս ինչ մարդու մոտ է եղել է դաշված»։ Դրա հիմա վրա էլ ենք օրինակ գրում, «Էս ինչը»։ Էդի բայց չես կարելի դրանով 100%-ով ասես, «Էս ինչն է»։ Մեկը բալբում դե անգամ պիտի անում առանց դեն կա, եթե անճանաչելի է ինքը, դե առանց դեն կա, չես կարող հստակ ասես ես ինչն է։ Ծնողը կարա էլի անճանաչելի դեպքում այդ դաջվածքներով բանով ասե հա կամ իր երեխան ինքը ավելի լավ գիտի, որտից գլուխ գիտի։ Մի բանի վրա հստակ ասի հա, ես իմ երեխաս եմ։ Պատերազմի ժամանակ ընկերներին, ծանոթներին հանդիպելը ողջևորության ալիք էր հորդորում, բայց Անդրանիկի պարագային պատկերը այլ էր։ Մամա մեծամասնությանը ճանաչում է։ Սկզբից կամբատները որ մահացան։ Որ ճանաչում ես ավելի բան է, էլի, որ չես ճանաչում մի քիչ։ Բայց որ ճանաչում ես ավելի շատավոր է դասը։ Ցավոտ էր նաև իրեն հարազատ դարձած հադրութի ռմբակոծումը տեսնելը։ Ցավոտ էր նաև իրեն հարազատ դարձած հադրութի ռմբակոծումը տեսնելը։ Հետո եղավ անսպասելին։ Նու հադրութը մեր ռմբակոծության առաջին իսկ օրվանից հադրութը ռմբակոծումը։ Ռմբակոծության տակ ենք աշխատում։ Նու տենց բանել չունենք որ մտնենք։ Մի հատ շինություններ բանից հարգած, բայց բարեբախտաբար շինության վրա արկ չեն գա։ Ну, սպասում ենք, որ կհաղթենք։ Ցավոք սրտի լիվ հակառակը տեղունեցա։ Չէ, եթե դու համարեցի պարտությանը, всё Չհարմարվեց, բայց պատերազմը Անդրանիկին էլ ձեռնոց նետեց։ Ստեփանակերտնում գնացել էր վիրավոր հարազատին տեսնելու, երբ ինքն էլ հայտնվեց ռմբակոծության կիզակետում։ Վիրավորվել եմ նոյեմբերի 3-ին, երեկոյան ժամը 9-ի 10-ի սահմաններում։ Հստակ չեմ կարող խոսել։ Իրական բանը հիվանդանոց Ստեփանակերտի հիվանդանոցի հանրապետական հիվանդանոցի մոտակայքում։ Այդ ընթացքում անպամած ու քաղաքը սկսեց միանգամից արմբակոծը անգամ մի մետր հեռավորության վրա եւ կասետային բաներ ռումբային չէ։ Թեև պատերազմում ոչ ոք ոչնչից ապահովագրված չէ, բայց չէր հավատում, որ իրեն էլ բաժին կհասնի արդեն նաև ֆիզիկական դժվարություններ հաղթահարելը։ Չէ, անսովոր էր, ես մտածում էի, yani ես ոնց ոնց որ yani չպետք է էլի սենց անսովոր էր։ Սկի չէ, բանը, ուզում էի գայնե այդտեղս ոնց որ ոտոս փոսի մեջ ընա։ Սա նայեցի փոս չկա։ Դա դե ասմատա Նայեց ոչ թե փոսա, այլ ոտես չկա կսնգած։ Տակ է, լի դե խնդում է։ Հետո արդեն նռեցին որ ավտոյի մեջ դուն այդ վաղտ արդեն ցավերես։ Իսկ իչե իմացա որ ձախ բասկից են վիրավորվել։ Արտահարված դժվարությունների մասին հիմա ժպիտով է հիշում, բայց լավ է մտապահել առաջին միտքը, որ ասեց վիրավորվելուց անմիջապես հետո։ Ասեցի մոտքս չհեռացնու։ <laughs> Ձերս ուզում եք հեռացրեք, բայց մոտը չհեռացնեք։ Հետո բուժման ծանր եւ երկար շրջանը սկսեց՝ մի քանի վիրահատություններ, նորից քայլելու երազանքով։ Չէր պատկերացնում, որ մի օր նորից քայլելը իրեն այդքան կերջանկացնի։ Հա, սկզբից հոկանացի բանը, դե որ այդքան բարկած է սնում, կայնում ես որ շատ հավ բան գլուխ բանը, պատտվում է, ուզում ես ընկնես։ Այդ զգացողությունն։ Հետո 1 2 3 արդեն հարմարվեցի։ Հա, սկսեցի նրա բանը Facebook-ի մեջ էլ ընդդեմ դրել ուրախությունից, որ արդեն կարող եմ քայլել։ Թեև ամբողջությամբ չէր ապակինվել, բայց վերադարձավ աշխատանքի։ Հետո զգաց, որ ոտքի ցավը ուժ գնանում է։ Անդրանիկը հիմա վերականգնողական բժշկության կուրս է անցնում Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում։ Այստեղ շատ են իր ճակատագրակիցները։ Բացի աշխատանքի ընթացքում ճոկեցի, որ մինչև 3 ամիս աշխատեցի, զգացի, որ չեմ կարող, հենց ոտս ամսացնում, անկողի ընկած եմ քայլում, կաղում եմ ու թուլ է, այս ծունկս ցալմ է, ծունկս չի վնասվել, բայց ծնկից սաբան, թուլ ու ցալմ։ Նա նշում է, որ վիրավորները լավ գիտեն ապրելու գինը, փորձում են նորից վերադառնալ իրենց առօրյա կյանքին, ընկճվում են երբեմն, բայց միայն սեփական ջանքերով, անընդհատ աշխատելով կկարողանան քայլել, խոսել։ Արժևորում է նաև ընտանիքի, հարազատների դերը, հատկապես ծնողների բուժման ընթացքում ահագին փոփոխություն եմ նկատել ոտքիս, ձեռքիս, որ այդ բաց բացման սահմանափակումը ավելի է կչացել, բացել են ոտս ու աշխատում են ոտքս ավելի ամուր հա դարձնելու համար կարելի որ թույլ է ոտս։ Տարբերություն կա, ահագին տարբերություն կա, բայց թեփլը տեղ ունի, էլի։ Հա, սա է հետը շատ լավ փոխհարաբերությունների մեջ եմ գտնում, ասում ենք, խոսում, որպես դարմադություններ զբացվի, խաղեր ենք մեկ-մեկ կազմակերպում, որը հետաքրքիր անցնի օրը, մարդիկ չզանզանան, անդադ բարկած վիճակում են գտնում։ Հենց ինչքան որ ստացվում է, հենց կազմակերպում ենք չպիտի նկատի, որ ծնողը ընկճում է, որ նկատում է, ինքն էլ է ընկճում։ Միշտ ամեն նորմալ զավակել երազանքն է, միշտ չպիտի իր ծնողի դեմքին ունի, ուրախվի որ նկատում է որ ծնողը տխրած է, եթե ինքը ցույց է չտա ծնողին, սրտի խորքը միկներ է տխրում։ նա ուրախ է իր հետ վիրահատական եւ վերականգնողական փուլի հաջողություններով։ Ոտքն էլ, ձեռքն էլ կամրանան եւ կվերադառնա տուն, հավատով, որ իր 3 տարեկան որդին երբեք չի անցնի այս ամենի միջով։ Մեր կողքին պատերազմի ժամանակ դժվարին առաքելություն կատարող եւ նորից կյանքի դարձող Անդրանիկ Աղաբեկյաններ։